رسولي الله riječi tevhida. riječi na kojima opstoje zemlja i nebesa, robovanje samo Allahu, riječi koje prihvata priroda svih stvorenja, riječi na kojima je utemeljena vjera, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu, riječi koje vode Allahovom zadovoljstvu, riječi kojima je Allah obavezao sve ljude, riječi spasa, riječi islama, ključ vrata dženneta. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Otkud njemu dijete kad nema žene? On sve stvara i samo on sve zna. To vam je Allah, gospodar vaš.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 Nastavljamo poštovani slušalci naše druženja u kontinuitetu kroz serijal Ispravno vjerovanje pojašnjavajući kuransko-hadijske principe u pogledu Akajda u pogledu ispravnog vjerovanja. Zdravo! Nastojaćemo inšallahu teala i večeras da obradimo jednu temu koja će biti interesantna svakako, ali i suštinski relevantna za svakog od nas poštovani slušalci u domenu akideta, odnosno akajda i spravnog vjerovanja. Stoga večeras sa nama u društvu uvaženi vjerski autoritet, profesor Hafiz Jusuf Baričić. Allah, Allah. Za one koji ne znaju, inače Hafiz Jusuf Barić, spomenut i to je završio Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu, potom studije arapskog jezika, a nakon toga i specijalističke studije na Islamskom univerzitetu u Medini iz oblasti Kur'ana, odnosno tefsira. I dalje ste sa nama poštovani slušalci putem frekvencije radija 105.3 107.2 FM stereo putem frekvencija radija Naba i slušate nas putem interneta odnosno web sajta www.naba.ba www.naba.ba večerašnjoj temi govorimo na jednu jednostavnu, jednostavnu postavku, a to je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Oh. slušalci, poslušat ćemo izlaganje na postavljenu i zadatu temu, a prije toga za kratko da čujemo ko su sponzori serijala Ispravno vjerovanje Sponzori serijala Enter Digital, prodavnica mobilnih telefona i kompjuterske opreme. Najšira ponuda i najpovoljnije cijene. Enter Digital, Kujundžiluk 14, Baščaršija, Sarajevo. 061 416 222. Autoškola, svjetlosni znak, obuka za vozače B i C kategorije. Stupsko brdo, Sarajevo. 061 913 555. Posebna pogodnost za pokrivene sestre. Žena instruktor. Autoškola Svjetlosni znak Sarajevo. Vračo DOO preduzeće za proizvodnju promet i usluge Zanatski centar Sebilj Visoko. Emanet DOO Zenica i njihova najnovija knjiga autora Mohameda Jusića Islamistički pokreti Emanet DOO Zenica. Studio za medijsku produkciju Sebilj DOO Zenica. Slastičarna Rimi u ulici Edhema Eke Džumhura 23. Široka ponuda kolača 033 636 581. Milan, slastičarna Rimi i Liđa Sarajevo. Firma Mobitrend sa svojim radnjama u Žepču, Zavidovićima i Maglaju, široka ponuda, mobilni telefoni, računari, digitalne kamere 061 747 287 ili 061 na web sajtu www.mobi.trend.net ili kom firma Mobi Trend. Firma Pčelica Medina, braće Šeter, zenica koja se bavi proizvodnjom i prodajom pčelinih proizvoda sa prodajnim mjestima u Sarajevu, Visokom, Zenici i Travniku. Firma Pčelica Medina 061 265 0810. Frutela Sokovi, 15 godina bosanski proizvod. Domaće je najbolje Frutela Sokovi. Burekđinica i Čevapđinica Vogošća nudi sve vrste pita i jela sa roštilja. Kućna dostava na području općine Vogošća. 033 432 Burekđinica Vogošća. Island Trans, DOO Kiseljak, međunarodni i unutrašnji transport. Island Trans 061 543 Halal mesnica Iman u neposrednoj blizini džamije Kralj Fahd u Sarajevu Mojmilo 061-141-959 Halal Mesnica Iman Sarajevo. Izdavačka kuća Esunne i njihove najnovije knjige autora Šehul Islama Ibn Tejmije, veličanstveno pravilo i robovanje, kao i knjige Fetve imama dvaju harema i zašto klanjati. Izdavačka kuća Esunne 061 778 131 Aščinica Šeher 7 i trgovinska radnja Dan i noć Hrasno Sarajevo 061 138 171 Samostalna zanatska radnja Ali Donje Moj Moštre vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja, vozila, zamjene ulja i podmazivanja. 061-986-411 Almi Donje Moštre Islamski trgovački centar Hamzibeg nudi širok izbor svih vrsta odjeće i hijjaba na adresi u ulici Hipsi Bjelavca 138 stup Sarajevo 061-153-218 Islamski trgovački centar Hamzibeg Sarajevo GSM Kraljevac sve na jednom mjestu za vaš Mobitel, GSM Kraljevac, Visoko, 061 755 Kutubhana Innehul Hakvam predstavlja dva dijela autora Suleimana Omera El Eškara, knjigu Vjerovanje u Allaha u svjetlu Kur'ana i Sunneta i knjigu Poslanici i objave u svjetlu Kur'ana i Sunneta. Kućna dostava 061 778 131 Kutubahana Innahul Hak Vrtić Nemal u ulici Lukavička cesta 15B Sarajevo 061 922 444 Vrtić Nemal Sarajevo Islamski omladinski časopis SAF Provjerite zašto se sve više čita. Najtiražnije islamsko glasilo na Balkanu. Islamski omladinski časopis SAF. Soba na Paltalku Islam put do dženeta vam nudi predavanja uživo svaki dan. Takmičenje u učenju Kur'ana i kviz. Svaki dan uživo na Paltalku Soba Islam put do dženeta. Generalni pokrovitelj, donator i sponsor je izdavačka kuća Bookline DOO Sarajevo i njihove najnovije knjige autora Ibn Kajima El Džauzije Raudetu Muhibin uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi i Uddetu Sabirin, knjiga uputa za strpljive i zahvalne, kao i knjiga imama En Nevevija El Elkar, zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova. Generalni pokrovitelj, donator i sponsor serijala je izdavačka kuća Bookline DOO Sarajevo. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عندما بك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل يا Nakon sponzora, poštovani slušalci, još jednom ponavljamo, naša večerašnja tema je vjerovanje u Allaha subhanehu ve teala, a kao inspiracija za ovo jeste knjiga koja je ugledala svjetlo dana i na bosanskom jeziku uvaženog vjerskog autoriteta doktora Omera Suleimana El Eškara El Akidetu Filla Fideul Kitab Vesunna.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 والصفات priznavanje prvo da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je stvoritelj i vladar svih stvorenja i prve prvi vađib koji treba svaki čovjek da se zna i upozna da ima stvoritelja svako dijete kada se rodi juledu alel fitra rodi se na čistoj vjeri znači u njegovoj biti nema širka nema toga da nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala uzima za božanstvo da bi kasnije njegovi roditelji sredina i okolina bila uzrokom za iskrivljavanje čiste vjere u biću zato je potreba da svaki rob sazna i bude odgojen da zna šta je to čista vjera i čisto poimanje vjere u Allaha jednoga. Jer Đelle Še'nu je taj koji je poslao knjigu, odabrao poslanike među ljudima da dokažu i usmire čovječanstvo da znaju šta je to čista vjera i čisti din. Riječi La ilaha illa Allah koje stalno spominjemo i čujemo izgovaramo jezicima svojim traže uvijek obnovu i nose u sebi značenje zbog kog smo stvoreni a to je kad kažemo la ilaha illa Allah nema božanstva drugog istinskog do Allah jedan priznati da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlje priznati Allaha subhanahu wa ta'ala kao tvorca svega onoga koji upravlja svim to je prvi korak ka spoznaje čistog dina i čiste vjere يقول الله تعالى كاجة جل شأنه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واتانا غفرانك ربنا واليك المسير U آية من سورة البقرة al-Bakara بقرة poglavlja آية مجلة zadnjim ajetima Đelle Še'anu ističe da je on taj kome pripada lillahi ma ma samawati al-ard wa in tubdu fi anfusikum لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أكو كريتة ونو شتو يواشين برسيما أو تخفو بقزية يامن إلي كريتة الله سبحانه je زناء ونو شتو ي وما يوني تايكو يسوموشن الله سبحانه وتعالى سوفيرو والي بوسلانيتي أمن الرسول بما يونو شتو يمسو بيابلوية ودنيه gospodara kullun amana billah. Svi su vjerovali u Allaha jednoga. Zato svi poslanici, alehim salatu wassalam, prvi poziv njihov je bio da čovjeka pozovu da prizna, da zna za tvorca stvoritelja Subhana, kome se treba pokoravati i koji ima hak kod svojih robova. Allah subhanahu wa ta'ala neće dozvoliti i neće nikome oprostiti da čini nepravdu putem robovanja nekome drugom mimo Allahu subhane. I širk je upravo proizvod krivog vjerovanja. Kada čovjek uzme za božanstvo nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, od njega strahuje, njemu se pokorava, drugog nekog moli mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sva ta djela prkos se čistoj vjeri i suprostavljaju se tvorcu subhanahu wa ta'ala koji traži od svojih robova da budu njemu predani kaže Jelle še'nu ja ayuhan nasu obudu rabbakum o ljudi robujte gospodaru svome alladhi khalaqakum koji vas je stvorio u alladhina min kablikum i one prije vas da biste bili bogobojazni znači Allah subhanahu wa ta'ala poziva čovjeka da bude predan i da prizna gospodara subhanahu wa ta'ala i zato objave poslanicima alaihim salatu wa salam sve su utemeljene na tome da čovjeka pozovu na čist din na čistu pokornost Allahu jednom i da se čovjek u potpunosti predaje i pokorava Allahu jednom vohuva tevhidul uluhije a to je drugo stepenu vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala kada rob prizna da mu je Allah da je Allah istina da je on stvoritelj nebesa i zemlje da je on taj koji je potreban da mu se robuje onda čovjek koji se boji stvoritelja subhanahu wa ta'ala nema snagu da prkosi njegovim naradbama izvršava naradbe stvoritelja subhanahu wa ta'ala jer upravo to je potvrda prethodnoga Znači, ako smo priznali da je Allah istina, onda Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji ima pravo na pokornost i na ibadet i traži od nas da ga molimo i da mu se obraćamo. Jer to je potvrđivanje da je istinski Allah istina. Kroz ibadet koji čovjek izvršava onome što Đelile ženu narađuje, dokazuje se to da je Allah subhanahu wa ta'ala istina.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 Da li ima neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji vas obskrbuje iz nebesa, i zemlje? La ilaha illahu. Nema drugog Boga da on subhana, pa kuda se okrećete i odmećete? Znači, Allah subhanahu wa ta'ala u objavi ne na jednom mjestu ističe znakove kojima potvrđuje da je on taj kome koji je gospodar svega i taj kome se treba sve pokoravati khalaqa samawati bighayri amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba wa anzalna min as-sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim hada khalqu Allah mada halaka خلق min duni دونه بل fi في mubin nebesa je vidite ih bez stubova stvorio a po zemlji planine nepomične je razbacao da vas ne trese i po njoj životinje svih vrsta razoslo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svako vrstne plemenite obilje. To je Allahovo dijelo. A pokažite mi šta su drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala stvorili. Ništa, mnogo bošći su u pravoj zabludi. Allah subhanahu wa ta'ala ističe blagodati koje je dao čovjeku kako bi čovjek na takav način bio zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala i kako bi se odazvao pozivu stvoritelja subhanahu wa ta'ala a to je pokornost od robova jer djelle še'nu voli roba koji zna za njega i koji izvršava ono što mu naređuje i nagrađuje ga subhanahu wa ta'ala i ovoga i onoga svijeta time što čovjek koji ispliva iz krivovjerstva u čist din Allah subhanahu wa ta'ala u njegovo srce useđuje – čistoću i plemenitost jer pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala je nešto što je svojstveno čistoći duše kroz iskreno robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala oslobađamo se lažnih božanstava lažnih kumira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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ Wallahu basirun bil ibad. Zaista je din kod Allaha jedini islam. A razisli su se sljedbenici knjige, onda nakon što im je znanje došlo iz zavidnosti jedni prema drugima. A onaj ko ne vjeruje Allahove ajete, zaista je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji brzo obračunava. A ako budu s tobom raspravljali, pa reci, eslem tu veđhije lillah, ja svoje lice predajem Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man itteban, i ona je isto tako koji me slijedi, وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا أتيرتي سلد بنيتي مكنيجة إناردو الأميون دالي أني أسلمت لست se predali Allahu subhanahu wa ta'ala i pokorili pa ako se pokore onda su upućeni a ako se okrenu na tebi je samo da obznaniš a Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basir je onaj koji vidi svoje robove. Ajeti koji potvrđuju da jedina da jedini din kod Allaha subhanahu wa ta'ala al-Islam. Što znači da sve jedan poslanik alejhi salatu vesselam je pozivao čovjeka da bude predan i pokoran jednom gospodaru subhane i nema drugog božanstva. I zato poziv koji je upućen uvijek u objavi i svi poslanici alejhim salatu vesselam tražili su od čovjeka da bude na čistom dinu na riječima la ilaha illallah. Kada je Muhammedun alaihi salatu wassalam poslao Muad ibn Džebela u Jemen da pozove ljude u din, prvo što je naredio alaihi salatu wassalam bilo je da im pozove u svjedočenje da nema drugog božanstva do Allah subhanahu wa ta'ala. Priznati i potvrditi da je Allah istina, posvjedočiti znači da la ilah, riječima la ilaha illa Allah, ne priznam drugog Boga do Allaha subhanahu wa ta'ala, je prvi korak u Islam i predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj ko to ne prihvati, neće biti od onih koji su spašeni. I zato u hadisima Muhammeda alaihi salatu wa salam, onaj ko će biti spašen i izveden iz vatre iz džehennema, će biti onaj koji je bilo kad iskreno posvjedočio da je Allah istina, govoreći la ilaha illa Allah. Šta znači? Da je u njegovom srcu probuđena čist din, čista vjera, čista vjera poimanje da je Allah istina i bez sumnje, kogod umre od robova, a u njegovom srcu ostanu tragovi čiste vjere u kojoj nema primjese širka i robovanja i nekom drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala, da takav, iako je grešnik, na kraju će biti izveden iz vatre i Allah subhanahu wa ta'ala će svakoga roba koji ima u sebi trun imana osloboditi vječne kazne u vatri velijadu billah. Ali da bi čovjek ispoštovao naradbe Allaha subhanahu wa ta'ala i svoj iman ojačao, dužan je da bude predan Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadetima. U onim dijelima koje Allah subhanahu wa ta'ala ostavio kao obavezu svakom robu, kako kaže alaihi salatu wa temeli ruknovi dina su, بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا da je se din temelji na pet ruknova, pet glavnih temelja. Prvi je svjedočenje da je Allah istina, da je Muhammed a.s. njegov rob i poslanik, a zatim klanjanje namaza, post Ramazana, davanje zekata i hač koju mogućnosti. Znači, kroz naradbe koje Allah subhanahu wa ta'ala ostavio robovima svojim, oni potvrđuju da su njegovi robovi, pokoravajući se njemu, izvršavajući ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži i na takav način zaslužuju tim dijelima da ih Allah subhanahu wa ta'ala nagradi vječnom nagradom. Za razliku od onoga ko nije pojmio din, koji nije čisto posvjedočio svjedočenjem da je Allah istina kada je izgovorio, ako nije pojmio riječi la ilaha illallah, onda se nekada može dogoditi da ta riječ je jezikom rečena, ali nije razumljena. I tako vjerovanje ne mora biti od koristi. Zato u hadisu poslanika sa sallim, ona je ko kaže la ilaha illallah iskreno. A šta to znači? Da shvati u svome srcu se probudi čista vjera i din i shvati da je gospodar subhanahu wa ta'ala Allah istina i to izgovori i na takav način čovjek se vraća stvoritelju subhanahu wa ta'ala izvršava ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Stavili sam prekid. Tamo, ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعة Poštovani slušalci, večeras u okviru otvornog programa radija kroz serijal Ispravno vjerovanje govorimo na temu vjerovanje u Allaha subhanehu wa ta'ala. Gost predavač u studiju profesor Hafiz Jusuf Baričić, čovjek koji je uradio završnu korekturu prevoda uh, Kur'ana na bosanski jezik koji je odobrila kraljevina Saudijske Arabije za štampu u tiražu od pola miliona. Oh. إن واقض عني حاجاتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل Vaše pitanja možete usmjeriti na dva telefonska broja i to da ih pošaljete u vidu SMS poruka. Vaše SMS poruke sa pitanjima možete slati na sljedeće brojeve telefona 061-778-131 i 061-772-093.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 podrazumijeva, znači prvo, priznavanje njega kao stvoritelja, tvorca svega i da nema drugog božanstva mimo on subhana, a zatim pokornost njemu izražena kroz ibadet i ono što Đelle Šenu naređio robu da izvršava na takav način da potvrdi da je on subhanahu wa ta'ala istina. I treće, a to je da Allaha subhanahu wa ta'ala vjerujemo po njegovim svojstvima i sifatima. Da Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima i objavi govori o sebi i Allah subhanahu wa ta'ala da posjeduje kako kaže Jalla šanu وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى fad'uhu biha Allah subhanahu wa ta'ala ima lijepa imena pa ga pozivajte njima rob nije u stanju znati bit gospodara svoga تعال إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك قد إيسى عليه الصلاة والسلام وبيويك قد جل سورة المائدة سبمينة قد يا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك قد سوء قد جل نسود ندان وقبي فقد بدرت شين يسل تيرك ljudima da uzmu tebe i tvoje majku za božanstvo da će reći Slavljen si ti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma kultu lahum illa ma amartani bihi. Ane abudu Allaha rabbi wa rabbakum. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد reći će, nisam im rekao da ono što si mi naredio, subhana. Znači, a to je robovanje Allahu jednome. Znači, uzimanje nekoga drugog za božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je upravo šetansko zavođenje i odvođenje čovjeka sa prave staze čistog poimanja vjere u Allaha jednoga subhana. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže u objavi وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون a na dan kada ih sve sabere Đelešenu, pa Meleke upita jesu li ovi vas obožavali? Oni će odgovoriti uzvišen neka si ti gospodaru naš. Ne, oni, oni su džine obožavali i većina njih je vjerovala u njih. Znači većina ljudi u pokornosti nije bila pokorna Allahu subhane, nego ono što im je šeitan uljepšao i od onoga što je zabluda su prihvatali i nisu slijedili Allahovu riječ i nisu bili predani Allahu subhanahu wa ta'ala i njegove naradbe i zabrane nisu u djelo sprovodili i zato Allah subhanahu wa ta'ala sebe izuzeo svojim svojstvima sifatima da se razlikuje od drugih i zato njegovo svojstvo je savršeno svojstvo i djelle še'nu posjeduje svojstva koja su samo dostojna njega subhanahu wa ta'ala i zato Allaha subhanahu wa ta'ala nema niko da je ravan njemu Allah subhanahu wa ta'ala to ističe kaže u surat ikhlas od svojoj jednoći kul huvallahu ahad reci Allah je jedan Allahu samad koga svako treba lem jelid velem julad nije rodio niti rođen velem jekul lahu kufuvan ahad i ništa mu ravno nije znači Allah subhanahu wa ta'ala je iznad po poimanja koje je stvorenje, koje rob može da dokući. Ali zato ga vjerujemo Allah subhanahu wa ta'ala zbog onoga što nam objavljuje putem knjige i onome što nam naređuje Đelle Šenu, kad izvršavamo i pokoravamo se njemu, u našim srcima plodovi čistog vjerovanja se odražavaju. Za razliku od onoga koji ima kod sebe kriv pogrešno vjerovanje, pogrešan odnos i uzima nekoga drugog za božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, u takvoj duši se ne javlja spokoj i smiraj. Čista vjera ga čovjeka uzvisuje, a pogrešna vjera čovjeka odvodi u tmine. Da u takvu ulutanju bude pokora šeitanima od džina koji mnogi zavode ljude i to im je zadaća na zemlji da prilaze čovjeku samo da njegovo vjera, vjerovanje iskrive. I zato kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u objavi da većina je oni koji krivo vjeruju. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Većina ljudi nije na čistom dinu. Znači u poimanju i vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala oni se predaju mnogo čemu drugom iako znaju i u bitima svojim duboko osjećaju da je istinski gospodar Allah subhanahu wa ta'ala ali šeitan la'anatullah alihi proklestvo Allahova na njega mnoge je zaveo da su nemarni prema Allahovoj riječi i njegovoj naredbi i na takav način izazivaju svoj srđbu Allaha subhanahu wa ta'ala na sebe i na kraju će na sudnjem danu biti od oni koji su gubitnici zbog toga što nisu izvršili emanet za koji su stvoreni a to je pokornost Allahu jednom subhana يا بلادي أي سر في ثناياك وسحر يا بلادي أي سر في ثناياك وسحر فالشذا الفواح يسري والسنى اللألأ يغري فالشذا الفواح يسري والسنى اللألأ يغري في أراضيك الخشيبة في أراضيك الخشيبة في أراضيك الخشيبة في أراضيك الخشيبة لم يذق طعم الجمال لا لا حلو الوصال لم يذق طعم الجمال لا ولا حلو الوصال مذ غدارهن الليالي لا يرى غير المحال مذ غدا رهن الليل لا يرى غير المحال في الدياجين في الدياجير الخضيبة في الدياجير الخضيبة في الدياجير الخضيبة كلما غرد طير في الربا أولح فجر كلما فتح زهر أبصر في الكون عطر كلما غرد طير في الربا أولح فجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أين عطر البرتقال والبساتين الغوالي أين عطر الدخان والبساتين الغوالي أين يا كرم الدوالي أين هاتيك اللآلي أين يا كرم الدوالي أين هاتيك اللآلي كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا قد كفى شعبي هوانا شد ما عانى وعانى قد كفى شعبي هوانا شد ما معانا وعانا من معاناة رهيبة من معاناة رهيبة من معاناة رهيبة من معاناة رهيبة كلما غرد طير في الربا أولح فجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر كلما غرد طير في الربا أولح فجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة في غد لا بد أن نصرنا لا بد آتي في غد لا بد آتي نصرنا لا بد فارق بي فجر الحياة رغم أعداء الحياة فارق بي فجر الحياة رغم أعداء حبيبا يا بلادي يا حبيبا يا بلادي يا حبيبا يا بلادي يا حبيبا يا بلادي يا حبيبا يا بلادي يا حبيبا يا بلادي يا حبيبا Sponzori serijala Enter Digital, prodavnica mobilnih telefona i kompjuterske opreme. Najšira ponuda i najpovoljnije cijene. Enter Digital, Kujundžiluk 14, Baščaršija, Sarajevo. 061 416 222. Autoškola, svjetlosni znak, obuka za vozače B i C kategorije. Stupsko brdo, Sarajevo. 061 913 555 posebna pogodnost za pokrivene sestre, žena instruktor, autoškola, svjetlosni znak Sarajevo. Vračo DOO preduzeće za proizvodnju promet i usluge Zanatski centar Sebilj Visoko. Emanet DOO Zenica i njihova najnovija knjiga autora Mohameda Jusića Islamistički pokreti Emanet DOO Zenica za medijsku produkciju Sebil DOO Zenica. Slastičarna Rimi u ulici Edhema Eke Džumhura 23. Široka ponuda kolača 813-636-581, slastičarna Rimi Iliđa Sarajevo. Firma Mobitrend sa svojim radnjama u Žepču, Zavidovićima i Maglaju. Široka ponuda, mobilni telefoni, računari, digitalne kamere 061-747-287 ili na web sajtu www.mobitrend.net trendnet ili com firma Mobi Trend. Firma Pčelica Medina, braće Šeper, Zenica koja se bavi proizvodnjom i prodajom pčelinih proizvoda sa prodajnim mjestima u Sarajevu, Visokom, Zenici i Travniku. Firma Pčelica Medina 061 265 0810 810 Frutela Sokovi, 15 godina bosanski proizvod. Domaće je najbolje Frutela Sokovi. Burekđinica i Čevapđinica Vogošća nudi sve vrste pita i jela sa roštilja. Kućna dostava na području općine Vogošća. 033-432-191. Burekđinica Vogošća. Island Trans, DOO Kiseljak, međunarodni i unutrašnji transport. Island Trans, 061 543 099. Halal mesnica Iman u neposrednoj blizini džamije Kralj Fahdu u Sarajevu Mojmilo 061 141 959 halal mesnica Iman Sarajevo. Izdavačka kuća Esunne i njihove najnovije knjige autora Šehul Islama Ibn Tejmije, veličanstveno pravilo i robovanje, kao i knjige Fetve imama dvaju Harima i zašto planjati. Izdavačka kuća Esunne 061-778-131 Aščinica Šeher 7 i trgovinska radnja Dan i noć Hrasno Sarajevo 061-138-171 Samostalna zanatska radnja Alvidonje Moš Moštre vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja, vozila, zamjene ulja i podmazivanja. 061-986-411 Almi Donje Moštre Islamski trgovački centar Hamzibeg nudi širok izbor svih vrsta odjeće i hijjaba na adresi u ulici Hipsi Bjelavca 138 stup Sarajevo 061 153 218 Islamski trgovački centar Hamzibeg Sarajevo. GSM Kraljevac sve na jednom mjestu za vaš mobitel. GSM Kraljevac Visoko 061 755 225. Kutubhana Innehul Hakvam predstavlja dva dijela autora Suleimena Omera El Eškara knjigu Vjerovanje u Allaha u svjetlu Kur'ana i Sunneta i knjigu Poslanici i objave u svjetlu Kur'ana i Sunneta. Kućna dostava 061 778 131. Kutubahana Innahul Hak. Vrtić Nemal u ulici Lukavička cesta 15B Sarajevo 061 922 444. Vrtić Nemal Sarajevo. Islamski omladinski časopis Saf. Provjerite zašto se sve više čita. Najtiražnije islamsko glasilo na Balkanu. Islamski časopis Saf. Soba na Paltalku Islam put do dženeta vam nudi predavanja uživo svaki dan. Takmičenje u učenju Kur'ana i kviz. Svaki dan uživo na Paltalku Soba Islam put do dženeta. Generalni pokrovitelj, donator i sponsor je izdavačka kuća Bookline DOO Sarajevo i njihove najnovije knjige autora Ibn Kajima El Džauzije Raudetu Muhibbin, uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi i Uddetu Sabirin, knjiga uputa za strpljive i zahvalne, kao i knjiga imama En Nevevija El Ezkar, zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova.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 subhanahu wa ta'ala taj koji je slavljen koji je veličan i u primjerima koje ću navesti od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem vidjet ćemo kojim riječima potvrđuje veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala i na najljepši način kako se poslanik alaihi salatu wa selam potvrdio kao onaj koji je najiskreniji rob u robovanju Allahu jednome. Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an se prenosi da je Ebu Bakr Siddiq radijallahu ta'ala an Allah zadovoljan s njim rekao Allahovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wa selam nauči me nečem što ću reći kad osvanem i kada omrknem. Reče sallallahu alaihi ve sellem reci Allahu moj, ti koji znaš vidljivo i nevidljivo, stvarao će nebesa i zemlje, gospodaru i vladaru svega, svjedočim da nema Boga osim tebe. Utječem ti se od zla moje duše, od zla šeitena i njegov, njegovog širka. Bileži termiziva Budavud od Darimi. Darimi. A od Ebu Sejda al-Hudrija radijallahu ta'ala također se prenosi da je rekao Allahu poslanik alaihi sallatu wasalam kada bi digao glavu sa rukua rekao bi naš gospodaru tebi hvala onoliko koliko se mogu napuniti nebesa i zemlja i ono nakon njih što ti želiš od drugih stvari ti si onaj koji zaslužuje da bude hvaljen i slavljen to je najveća istina koju može tvoj rob reći a svi smo mi tvoji robovi Allahu moj, kome ti daš, nikomu ne može oduzeti, a kome ti zabraniš, nikomu ne može dati. I marljivom ništa neće koristiti njegova marljivost ako mu ti ne pomogneš. Od Seubana radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao alaihissalatu wassalam da je rekao kada bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam završio sa namazom tri puta bi rekao Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah a zatim bi proučio gospodaru moj, ti si spas i od tebe je spas. Hvaljen neka si ti uzvišeni i plemeniti. Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam običavao te gobama da kaže Nema Boga osim Allaha svevišnjeg blagog. Nema Boga osim Allaha, gospodara arša veličanstvenog. Nema Boga osim Allaha, gospodara nebesa i gospodara zemlje, gospodara Arša plemenitog. A od Semure ibn Džunduba se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, znači odgovora je Allahu najdrže četvoro. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ne smeta s bilo kojim da počneš, a u drugoj predaji stoji najbolji govor je Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Wallahu akbar. Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao dvije riječi su lahke na jeziku teške na vage subhanallahi ve bihamdih subhanallahil azim iz navedenih primjera vidimo kako je sallallahu alaihi ve sellem veličao stvoritelja subhanahu wa ta'ala putem dove ističući svojstva koja mu pripadaju i na takav način znači iz srca vjernika i njegovih riječi u riječima koje su subhanallah, alhamdulillah, wala havla, wala kuvata illa billah je potvrda i vid veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala kad kažemo subhanallah kažemo on, je taj koji je dostojan slave i koji nema manjkavost walhamdulillah isto tako hamd pripada njemu subhana da je on taj kome treba zahvaljivati La hawla wala la kuvvata illa billah. Nema promjene stanja, niti moći mimo Allaha subhana. Kroz ovakav način slavljenje veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala, rob iskazuje, ispoznao je, zna znači za stvoritelja subhanahu wa ta'ala i svojim riječima potvrđuje komu je gospodar subhane i šta su njegove odlike. Zato u hadisu Muhammed alaihi salatu wa da žele ženu ima svoja svojstva, له تسعة ismen man ahsaha أحساها al الجنة da Allah subhanahu wa ta'ala ima 99 lijepih imena koji spozna i dok uči da će biti od oni koji će ući u džennet. Zato ću navesti neka od Allahovi svojstava imena na osnovu čega možemo vidjeti i osjetiti ko je gospodar subhanahu wa ta'ala i kakva su njegova svojstva. Od osnovnih od, od njegovih imena su Allah, Ar-Rab, Gospodar, Al-Quddus, Sveti, Al-Malik, Vladar, Al-Mu'min, onaj koji svakog osigurava, Al-Muhimin, onaj koji nad svim bdi, Al-Aziz, Silni, Al-Jabbar, Uzvišeni, Al-Mutakabbir, Gordi, Al-Khalik, Tvorat Subhane, Al-Bari, onaj koji ni iz čega stvara al musawwir onaj koji svemu oblik daje al hakim mudri al alim sveznajući al gani bogati subhana koji nikoga ne treba al karim plemeniti al afuv onaj koji prašta subhana al qadir moćni al latif dobrostiv al khabir onaj koji je o svemu obaviješten, Esami, onaj koji sve čuje, El Basir, onaj koji sve vidi, El Mawla, gospodar, El Nasir, onaj koji pomaže, El Mujib, onaj koji odgovara na molbe, El Gafur, onaj koji mnogo prašta, Ar Rauf, milostivi, El Shakur, zahvalni, El Kabir, veliki, El Wahhab, onaj koji mnogo daruje al wali zaštitnik al qadir svemoćni al ghalid nesavladivi al akram najplemeniti al hadi onaj koji upućuje al malik onaj koji sve po posjeduje al ahad jedini al, -haf al hafiz onaj koji čuva i pamti Al-Qahhar nepobjedivi. Kroz ova svojstva vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala u svim značenjima svojstva njegovi se odražava njegova jednoća. Znači dokazuju da nema niko drugi da ima nešto slično od tih svojstava, jer ta su svojstva savršena koja Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje i zato vjerujemo Allah subhanahu wa ta'ala. Poznavajući ova imena, znamo kako se Allah subhanahu, prema Allahu postaviti ako znamo da Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje da ćemo voditi računa onome što govorimo ako znamo da Allah subhanahu wa ta'ala sve zna onda nećemo znači da mu ništa nije skriveno vodit ćemo računa da ne činimo djelo s kojim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan i na takav način rob koji je spoznao stvoritelja subhanahu wa ta'ala svojim ponašanjem i životom se razlikuje od onoga koji je nemaran i koji ne zna za gospodara subhanahu wa ta'ala i povodi se za svim onim što u njegovu prohtjevi nameću i ono što mu dolazi u svijest, negledajući i ne mareći za to da ga Allah subhanahu wa ta'ala prati, motri i da će za takva djela biti nagrađen ili kažnjen. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u našim srcima probudi čisto vjerovanja u Allaha jednoga, da uputi čovječanstvo na din istinski, pa da ljude čista vjera spoji u pokornosti Allahu jednom, da nađemo spas, jer bez čiste vjere i čistog dina, čovjek nije vrijedan, nego je ponižen na zemlji i biva izgubljen. I zato sa čistim dinom, sa čistim vjerovanjem, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, plemenito biće čovjeka nalazi sebe. I na takav način Allah ga subhanahu wa ta'ala štiti od lutanja. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala uzme u zaštitu, zbog vjerovanja i pokornosti njemu, takav je spašen. A onaj ko bude ostavljen u zabludi i ne bude mario za ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od čovjeka, a to je pokornost i vjerovanje u njega, takav će biti izgubljen i ponižen i ovoga i onoga svijeta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u našim srcima ojača čist iman, da nas sačuva širka i svega ona što vodi u širk i da u našim srcima, inša Allahu ta'ala, ljubav prema istini uputi probudi, a da budemo od oni, pa da budemo od oni koji vole pravi put, a mrze zabludu i pozivaju drugoga da bude predan i pokoran njemu subhana. Wa sallallahu sallam ala nabijina Muhammadu, alihi wa sahbi, i neka je salavat njegova poslanika Muhammad, alihi sallatu wa sallam, i sve iskrene sljedbenike do sudnjeg dana. Marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba. الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا عيشا أراد الكون غنى منشيدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيد فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشيدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيد فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشيدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيد فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشدا مرشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرادا مرحبا مرحبا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد الله تبارك وتعالى ta'ala najbolje zna i neka je selam salavat i spas na Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا Poštovani slušalci, poslušali smo izlaganje na temu e, vjerovanje u Allaha subhanehu ve teala sve kroz serijal Ispravno vjerovanje. Naš uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Barić će ostaje i u narednim minutama sa nama u e, odgovaranju na vaša pitanja, poštovani slušalci. Pitanja smo već zaprimili kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan prostora i granica države Bosne i Hercegovine.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 Oh, مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها Još jednom napominjemo, vaša pitanja možete slati na sljedeće brojeve telefona u vidu SMS poruka 061 778 131 i 061 772 093. بين الناس فخراكم مسلما وكفاك عند الله ذخراكم مسلما وكفاك بين الناس فخراكم مسلما وكفاك عند الله ذخرا ماذا يريد الجاحدون أخا الهداية Pitanja ćemo, poštovani slušalci, postavljati hronološki onako kako su pristizali u našu režiju, a naš uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Baričić u kontekstu kuransko-hadijskih tekstova da će, inša Allahu Teala, i odgovore na ista.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 Allah subhanehu ve ta'ala vas nagradio. Amin. Allahum sallam Muhammed. Riječ upućena drugom sa nijetom da bude od koristi, znači riječ grdnja, kritika drugoga, znači mora imati šartove, da od te kritike imamo korist. Nije nam stalo da nečiju slabost iskažemo pred nekim, ako nije to moment i u osnovi ispra, pohvalnije je ako nekom opućujemo savjet da to bude bez prisutva drugoga. Jer nekad se čovjek osjeća nelagodno kada bude savjetovan ili kritikovan, a drugi to prati. A posebno kad pitanje pitanju supružnici, njihov savjet i kontakt u prisutu drugoga nekada nije poželjno da iznosimo posebno pred roditeljima znači na takav način grdnje i nečega, supružnici trebaju da u jedno drugom budu savjetnici i da primaju jedno drugog sugestiju i grešku i na takav način da izbjegnu eventualne emocije kod roditelja koji možda bi nekada u takvom postupku javnog kritikovanja njihovom prisustvu možda poimili nešto što nije svojstveno među, među, ispran, među supružnicima što je od, od bračnog života koji im spaja. Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum poštovani slušaoci ekskluzivni sponzor večerašnje emisije je soba na Paltalku Islam put do dženeta u sljedećem pitanju stoji selam alejkum imali razlike u značenju riječi bismillah i bismillahi to jeste sa i na kraju i bez i da li su ilahije sa muzikom u skladu sa sunnetom hadisom praksom Muhameda alejhi selam ili ashaba ridvanullahi alejhim Nam reći Bismillah. Ako je vezujemo za drugu riječ Bismillahirrahmanirrahim, onda sa, znači, kažemo kesru Bismillahirrahman. A ako stajemo na reći kažemo Bismillah, bez Bismillahi. Kod stajanja, znači, ispravno kažemo Bismillah sa sukunom na zadnjem harfu, alha. Znači, ako prelazimo sa nekom drugom riječi Bismillahirrahmanirrahim. Kad je u pitanju E, vezano za ilahije sa muzikom, da li su u skladu sa sunnetom, hadisom i praksom Ali, Muhammed Ali i Salam, odnosno prve generacija sahaba. Ono što Ibanu želim isteći je nešto što je navika na ovim prostorima, više nego što je inače praksa onih odabranih generacija koje su znale da kasidu Al-Qasaid al-Islamija, opjevana pjesma i stih u islamu, ima svoje mjesto, ali ne smije prijeći granice i preveliko potenciranje na kasidama, a za postavljanje učenja Kur'ana i Kerima i proučavanja dina i vjere se kosi sa praksom prvih generacija. Znači, zato ne treba nikada prožimati i provoditi više vremena nego što treba u slušanje kasida. Kasida s vremena na vrijeme, kada se opuštamo, kada smo u umoru, kada smo onak, znači da neka nam dobro dođe u tom kućnom ambijentu ili negdje u autu, ali više prije svega moramo biti vezani za Allahov govor i Allahov riječ. I to je najispravnija kasida, pjesma za koju, kako kaže Ali Svetovi Selam, Mm. <clears throat> lejse minna men lem je taganna bil Kur'an. Od nas nisu oni koji Kur'anom ne pjevaju. Znači moramo shvatiti da je najbolji tekst Allahov govor. I njegova riječ mora biti iznad riječi napisane u stihu nekoga od njegovih robova, iako kasida u osnovi nema zabranu, ali znači moramo ispravno potrebiti. Jezakumullah khair, znači nema sumnje da u kontekstu odgovora muzika je on nešto što nema mjesta u kasidama, kako kaže še, a sljedeće pitanje nam stiže iz Sarajeva i u pitanju stoji da li žena u hajzu može učiti ajtil kursiju, felek i nas u cilju zaštite sebe i svoje djeci? Ne, al-adhkar, zikr, dova i učenje Kur'ana i Kerima nema zabranu kod žene koja je u periodu hajda. Ne, njoj je zabranjeno da klanja, da posti. Ali spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, učenje Allahova govora u periodu koji nekad zna trajati pet pa i više dana, znači žena ne znači da bude odvojena od objave na to pitanje imamo nekad različita mišljenja, ali osnovno ispravnije je mišljenje kod uleme da žena u tom periodu uči Kur'an, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, u dovi se obraća Allahu subhanahu a posebno kada je pitanje djete i zaštite djeteta, znači ona u tom periodu ima obavezu kada kod, kod djeteta da, al eskaralu, da zikr jutro mi naveče, kod djeteta da uči kako bi djete bilo zaštićeno od bića koje ne vidimo od džinskog svijeta. Jazakumullah, hajren, vahsene, ilikum, jedno pitanje koje ne razumijem, ali vjerovatno će Šejih i Jusuf eh, Hafiz Barić će razumijeti ovo pitanje. Assalamu alaikum. Da li je dozvoljeno učiti fatihu na poslanike? Ne, nije. No, prema poslanicima alaihim sallatu wassalam salavatom se sjećamo na nje Allahumma sallala Muhammad ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam riječima znači kojima se Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam naredio jelle še'nu kaže inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ihu ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima taj odnos da se prisjećamo na poslanika alaihi salatu wa salam tim riječima učeći njegov učitajući njegovu riječ i govor to je ispravan odnos prema poslaniku a učenje fatihe nikome od robova ni živih ni mrtvi nije ispravno to je navika nekoga ko je nekad iz neznanja prema mrtvom. Želi da se oduži pa uči fatihu, ali to nije ispravno i tu naviku treba ostaviti i vratiti se sjećanjem na poslanika ali se to se nam učeći šta je njegov sunnet, šta je njegova praksa u ovom ilom dijelu i primjenjivati to u životu, na takav način slijedimo poslanike, jer Allah nam ređuje to kad kaže kul in kuntum tuhibun Allahe fat tebi uni, reci ako vi Allaha volite onda me slijedite. Znači treba slijediti praksu poslanika u životu da bi na takav način bili njegovi sljedbenici i dostojni. Barek Allah fikum ja šeheh. E, poštovani slušalci, dalje možete slati vaše pitanje u vidu SMS poruka na brojeve telefona 061-778-131 i 061-772-093. E, ekskluzivni sponsor večerašnje emisije Soba na Paltalku, Islam put do dženneta. U narednom pitanju stoji Salamu alaikum. Kada su u pitanju Allahova imena, interesuje me da li su to imena iz Kur'ana časnog ili ne? Sva Allahova imena su utemeljene na objavi. Bilo da je to objavom Kur'ana Kerima ili objavom putem hadisa Muhammedu alaihi salatu wassalam. Zato Allaha subhanahu wa ta'ala molimo njegovim svojstvima imenima koja su spomenuta put, putem objave. Iako ima još imena koja nisu nam poznata. Kako stoji u dovi Muhammed alaihi salatu wassalam kad kaže Allahumma inni es'aluka bi kulli ismin huwa laka sammejte bihi nafsak au anzeltahu fi kitabik أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين Udovi će značenje Allahu molim te sa svakim imenom sa kojim si sebe nazvao ili si nekoga od stvorenja podučio ili si to zadržao kod sebe u svom znanju o sebi. Znači to znači da sva imena nisu spomenuta, ali ova koja su spomenuta ona su vjerodostojno u, u Kur'anu objavom rečene znači ili hadisu Muhammeda alejselatu vesselam Poštovani slušalci, na vaša pitanja odgovara uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Barić u okviru serijala emisija Ispravno vjerovanje. Naša večerašnja tema je vjerovanje u Allaha subhanehu ve teala. Kontakt telefoni na koje možete poslati vaše pitanja u vidu SMS poruka su 061 778 i 061 772 093. Ekskluzivni sponsor večerašnje emisije Soba na Paltalku Islam put do dženeta. U sljedećem pitanju pitanju stoji selamu alejkum znam hafiza kao velikog učenjaka nisam ga dugo vidio a učenjem svakakve priče kao da nije dobro pa me interesuje kako je Hafiz ili dobro Hafiz je naravno dobro da nije dobro ne bi vjerovatno sudjelovao u večerašnjem programu posebni salami iz Zenici. Selam alaikum i sa naše strane još jednom ponavljamo kontakt. Telefoni su 061 778 131 i 061 772 093. Allah زد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل يا الله Umeđu vremenu smo zaprimili jedan poziv izvan programa Poštovani slušalci, poziv iz okoline Kaknja, slušalac traži nasihat u vjeri kako da se ponaša. Pustuje razne predaje zabilježene od poslanika sallahu alaihi ve sellem u jednoj gdje je rekao la tak da bu, u drugoj gdje je čovjeku rekao jednu drugu možda stvari, tako dalje i tako dalje. Šta biste vi ovom slušalci koga ste putem interfona uspjeli da čujete, savjetovali u svojoj vjeri kako da postupa, odnosno kako da se postavi? visoko, Allah ga nagradi a za trganjem, za onim što je od koristi. Din obuhvata i daje svakom čovjeku sprem onoga koliko traži. Ima nešto što je obaveza i strogi vađib fard svakom pojedincu u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a ima ono što je odlika oni koji se posebno predaju i čovjek se u dobrim dijelima može natjecati od osnovnoga u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala savjetujem da čovjek čistim vjerovanjem i predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala družeći se sa njegovom riječju, njegovim govorom, a to je Kur'an i Kerim. Da čitamo značenje Allahova govora kako bi na takav način svoje vjerovanje u poimanju dina produbili i kako bi u našim srcima oslobodili se od lutanja i krivog poimanja vjere, a onda izvršavajući osnovne dužnosti koje nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Znači da rob klanja redovno namaz, da se Allah subhanahu wa ta'ala ono onome što mu je propisao, znači neko leba da bude ustrajan na tome i da moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga sačuva zablude i da čita islamsku literaturu i pita učene ljude i druži se sa onima koji su pokorni Allahu. Jazakumullah e, khairan wa ahsan ilaykum. Salamu alaykum. Šta konkretno učiti za zaštitu djece i može li se dijete potrati učenim surama ako se nauči e, sura na, na, na možda na vodu ili nešto slično ili na ruke, da li se može potrati dijete time? min ahsen muavvedatein od najboljeg načina zikra koji je za zaštiti od džinskog svijeta su suratul falak wal nas kul a'udu bi rabbil falak kul a'udu bi rabbil nas zatim suratul ikhlas ajatul kursi to je ono što treba svaki roditelj sprem djeteta i da u svakom stupanju u postelju da uči nad djetetom po tri puta kul a'udu bi rabbil falak kul a'udu bi rabbil nas suratul ikhlas i ajatul kursi na takav način potarajmo svoju desnu lijevu stranu, što je bila sunet i praksa Muhammeda, ali se to se nam. To isto važi i za odrasle, i za svakoga, ali prije svega, znači, roditelj prema djetetu izvršava taj način učenjem jutrom i na večer tih sura kako bilo djete zaštićeno od džinskog svijeta. Džazakumullah hajren wa ahsana i lejkum i naredno pitanje će, nadam se, biti interesantno da date odgovor na istu u kome stoji. Ako dvije osobe klanjaju istiharu haru namaz, po istom pitanju i isti im odgovor izađe u snu, da li se to može uzeti kao pouzdan odgovor? Esselamu alaikum. Aleikum salamu rahmatullahi. Isti haravi dove Allahu subhanahu wa ta'ala da nam dadne izlazu nečemu, da nam otkrine neko. Ako sam sam po sebi može da bude išarat ispravnosti i hajera. Ako je išarat koji posjeća na uputu, na hajer, na nešto što je Allahu drago, onda takav sam možemo imati kao išarat poruku putem sna koji Allah subhanahu wa ta'ala otkriva šta je hajeru. Jazakumullah khair. U sljedećem pitanju, što je selam alejkum, drago nam je opet se družiti sa vašim uvaženim gostom na predivnom radiju što se naba zove, da li će biti repriza? Allah vas nagradio. Salamu alejkum. Već sutra, znači od poslije 24:00 ili 00 sati poslije ponoćne hronike moći ćete slušati reprizu večerašnje emisije u kojoj je gost e, uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Barić za sve one znači koji su zainteresirani emisiju ponovo da slušaju i dalje iščitavamo vaša, pit, iščitavamo vaša pitanja i dajemo odgovore na ista. Salamu alaikum, da li je ograničeno korištenje kurbanskog mesa i koliko se vremena poslije Bajrama može koristiti? Allah vas obila to nagradio. Znači kad dobijemo kurban, koliko vremena ga možemo koristiti? Salamu subhanahu wa ta'ala, molim Allah subhanahu wa ta'ala da al oni ma koji su žrtvovali Amin. kurbani da inšalahu ta'ala Bajrama muslimana vrati onaj vid koji treba istinski da, da bude a to je slavljenje veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala i kako kaže alaihi sallatu wassalam ejamul ejamul idi ejamul eh, akli wa šurbi wa zikri Allahi azza wa jall da sudani dani bajrama dani jela i pila i sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala kad je u meso jedenje znači od onoga što je pohvalno da kurbansko meso u prvim danima znači u danima bajrama bude forsiran sa jelom sa pilom i da čak ne ostaje od toga u kasnijim danima i pravilan je stav da je znači ako ostane od toga nije zabranjeno koristiti poslije bajerama ali je pohvalnije znači da meso u tim danima bajerama bude na soframa i da na takav način se slavi veliče Allah subhanahu ta'ala kroz tekbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd i na takav način, ali znači ispravno je da nije zabranjeno da meso i kasnije bude korišteno, ali nije ispravna praksa kod neki kada zadržavaju meso do novog kurbana i slično, jer to nema utemeljenje, nema osnovu. Barek Allah fikum ja šej, poštovani slušaoci, kontakt telefoni za vaša pitanja koje možete poslati u vidu SMS poruka su 061 778 131 i 061 772 e, ekskluzivni sponsor večerašnje emisije Soba na Paltalku Islam put do dženeta na vaša pitanja odgovara uvaženi vjerski autor autoritet Hafiz Jusuf Baričić.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 Vaša, e, vaša vjerna slušateljka iz Zenci. Salamu. نسأل الله تعالى أن يوفقنا على خير molim Allah subhanahu wa ta'ala da spoji umet Muhammed alaihi sallatu wassalam na onome što je ispravno ona praksa koja je ispravna kod zikra jeste da rob nakon što izlazi iz namaza riječima assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah izgovarajući tri puta astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tebarak ya dal jalali wal ikram slaveći Allaha subhanahu wa ta'ala sa tim riječima i zikrom koji treba da bude odma nakon fard namaza لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو لا كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعم وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله سبحان الله بوت الحمد لله الحمد لله بوت الله أكبر 33 puta, a zatim la ilaha dhu la sharika lahul mulku walhamdu huwa al kadir, ayatul kursi i kul huwa allah ahad, kul odbrul falak nas po jednom, a iza sabaha i aksanskog namaza po tri puta. U knjigama ili trudu koja je prevedena možemo naći kako je klanjao Muhammed ali se tu I ovaj zikr treba biti samostalan, bez dove zajedničke praksa da se uči zajednički dova u džematu je neispravna, ali ako bi nekad posle namaza rob pojedinačno molio Allah subhanahu wa ta'ala, ne smeta, a ne smije biti svak, uvijek u svakom namazu, jer to nije bila praksa Muhammada alaihi salatu wa salam. Jazakumullah hajren wa ahsene ilaikum. Poštovani slušalci, još u narodni nekoliko minuta ćemo zaprimati vaša pitanja na e, kontakt telefone 061-778-131 i 061-772-093. Vaše pitanje možete poslati u vidu SMS isporuka, a na ista odgovara uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Baričić, profesor Kur'ana i tefsira, čovjek koji je završio studije na Islamskom univerzitetu u Medini i uradio završnu korekturu na prevod e, Mushafa na bosanski jezik koji je odobrila kraljevina Saudijske Arabije da se štampa u tiražu od pola miliona da ga Allah Lađelšanu nagradi najboljom nagradom. E, još jednom ponavljamo 061 778 131 i 061 أين يا كرم الدوالي أين هاتيك الآلي أين يا كرم الدوالي أين هاتيك الآلي كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا قد كفى شعبي هوانا شد ما عانى وعانى قد كفى شعبي هوانا شد ما عانى وعانى من معانا Poštovani slušalci, izvan programa smo zaprimili jedno pitanje koje smo mogli da čujemo. Slušalac se javio iz okoline Vareša i primili smo još nekoliko vaših pitanja u video SMS poruka. Ovo pitanje se nadovezuje na hudbu koja je održana sa Mimbere Džamije Kralj Fahd u Sarajevu prije 15 dana kada je uvaženi Muderis Nezim Halilović govorio u pogledu Tevhida, Mevluda i svega onoga što jeste ili nije u suprotnosti sa našom uzvišenom vjerom. E, slušamo odgovor večeras ponovo od strane Hafiza Jusufa Barićića. Slušalac se interesuje šta posle ukopa, šta posle smrti, kakve ceremonije i kakvi eventualni obredi da se čini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu na rasulillah, zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i salavat njegova poslanika, alaihi sallatu wassalamu hada din ova naša vjera je utemeljena na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i na riječi i praksi Muhammeda alaihi salatu wa ono što izlazi iz tih okvira je nešto što zove novotarijat nešto što znači što je proizvod slobodnog mišljenja što nije utemeljeno i to je strogo zabranjeno u dinu jer na takav način dolazi do krivog odnosa i zanamerivanja riječi Allaha i poslanika njegova kad je pitanje umrli obaveza nam je da za njemu upućujemo dovu da molimo Allaha za njegovo oprost da sadaku na njegovu dušu da nema da nekad od nečega znači što je od trajnog hejera od trajne sadake da nekad učinimo na njegovu nijet sve, sve drugo što je mimo toga neće biti od koristi umrlom kao što je učenje Korana Hatme, Jasina ili ne znam Teuhida to je navika koja je proširana na ovim prostorima i koja je dugo vremena bilo ustavljena u nekim džematima i kod pojedinaca i bez znanja mnogi su to činili kad čovjek nešto iz neznanja čini Allah subhanahu wa ta'ala ga ne tereti i neće biti odgovoran ali onda kad sazna biva odgovoran tu praksu koju smo zatekli znači moramo se odgojiti i naviknuti da čovjek uči i saznaje i da je znanje vodilja a da nikada se ne povodimo za tradicijom koja nije utemeljena na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala njegova poslanika, jer upravo je umet na iskušenju zbog takvih stvari koje su danas proširene, da mnogi čine ono što nije ispravno, a ono što je ispravno zapostavljaju. I zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca uputi na uputu da budemo na stazi poslanika alaihi salatu wassalam i da se znamo postavljati i kad je pitanje umrli da ostavimo tevhid, da ostavimo ono što nije radio Muhammed alaihi salam jer na takav način izazivamo Allahovu srđbu i na kraju na takav način svoj din ne, ne uzimamo izvorno, nego ga predstavljamo onako kako nekome se sviđa. I naredno pitanje koje nam dolazi, zahvaljujem na predotnom odgovoru, je vezano za određene bidate koji su se uvriježili među našim narodom, da li imaju osnovi u sunetu hadisu i praksi poslanika Muhammeda sallallahu alihi veselnem. U tekstu stoji, dobro veći, kod mene je sin bio bolestan na psihološkoj bazi. Obišla sam sve doktore, a na kraju mi je pomogao hođa sa zapisom. Sad mi je dijete zdravo pa pitam da li trebam sačuvati ili ne taj zapis. Hvala. Kakva je funkcija zapisa, odnosno talismana i da li imaju utemeljenje u sunnetu hadisu i praksi poslanika alihi salam? Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji te spasio dijete od bolesti od nečega što je. Ali nemoj nikada vjerovati da taj metod koji je primjenut, a to je zapis da je od onoga što je ispravno. Ispravno je u borbi protiv eh, takvih bolesti da se obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala putem učenja njegova govora ili slušanjem slušanjem Kur'ana Kerima, učenjem na takvom osobom, inša ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala koji otklanja džinski svijet od takve osobe. U protivnom, iz, radimo ono što je u dinu zabranjeno. I zato zapis i ona praksa koja kod neki, to je ono od onoga što je Ali Svetu Veselam ubrao u male širke, u mali širk, a to je kao da na takav način vjerujemo u suje vjerije, da zapis je riječ napisana sama po sebi, jer riječ treba biti učena da bi imala efekt. Kur'an ako bude kraj nas, ga ne budemo učili, nećemo se okoristiti. Jazakumullah khair. Selamu alaikum. Da li se izgubi abdest ako se zaplači? ne. u namazu ili ne. možete li pojasniti pitanje plaća u namazu ne. i prilikom učenja Kur'ana kakve to ima veze sa sa sunnetom hadisom i praksom odnosno e, praksom ispravnih prethodnika kad je u pitanju o, obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala putem namaza putem od svojstva pohvalni jeste to da rob raz, znači zna šta uči ako u njegovom srcu znači je jak iman i jačina imana nije isključivo da su, lice bude natopljeno suzom ali u plaću znači ispravno je da ne idemo u krajnosti ako se osjećanjima svojim osjećimo po, bož, e, po bogobojaznosti, skrušenosti, predani da smo Allahu subhanahu ta'ala na seždi na ruku, la ne smeta. Ili osjećamo gržu savjesti zbog griha koji smo učinili, da nam Allah oprosti, la onda je pohvalno takvim momentima da suza upravo bude, da lice bude popraćeno tim, ali to dolazi znači bez nego prirodnom čovjeka da osjeti da samo po sebi dođe, a nikako da? E, dosta je pitanja večeras usmjereno u pogledu Kur'an i Kerima i vezani su na direktan ili indirektan način za Kur'an i Kerim. Vi ste hafiz Kur'ana i vi ste vjerovatno u stanju da odgovorite i na naredno pitanje koje je vezano za Kur'an i Kerim. Esalamu alaikum, da li se smije zaspati dok se sluša Kur'an na CD-u? Ne, ne smijete, od pohvalnih svojstava da u prostorijama gdje boravi rob Allahov govor bude učen i od pohvalnih svojstava danas što nam je olakšano u tehnici dan, možemo koristiti da noćno u našim prostorijama čuje se glas Allahove riječi na CD-u, na kompjuteru. Znači, s, s tim što, znači, ako smo, ako je nekada, nećemo govoriti dok Kur'an uči, znači ne smijemo metati, pratiti govor, ali da bude smanjen ton i da laga nauči dok spavam, nema nikakvu zabranu, naprotiv, to je pohovalni svojstava, jer na takav način meleki dolaze u te prostorije i slušaju Allahov govor. Jazakumullah hayran wa ahsana ilaykum poštovani slušaoci na vaša pitanja večeras u okviru serijala Ispravno vjerovanje odgovara uvaženi vjerski autoritet profesor Hafiz Jusuf Baričić a e, ekskluzivni sponsor večerašnje emisije je soba na Paltalku Islam put do dženneta. U narednom pitanju stoji šta je, e, šta je se sanjati na... E, možda nije tekst dobro ispisan, E, šta, vjerovatno šta znači sanjati se na hađu već četiri godine se sanjam u vrijeme hađa pa ako mi možete pojasniti san neka vas Allah nagradi. Valati, ono, hajra, znači, kad vidi neki ono, od, onoga što Allah subhanahu propisao, kao što je borba na Allahovom putu, kao što je hađ, ibadet, namaz, učenje Kur'ana i Kerima, boravak na hađu mora da posjeća, da bude od nekih znakova Allah subhanahu wa da vas odvede, da izvršite peti rukn min erkan islam a to je da hađ bude, znači, ono što, što, što, što treba inšalahu tjela da bude u praksi primjenuto i možda imate mogućnost da budete do onih koji treba da bave hađ i da se preispitate po tom pitanju, da molite Allah subhanahu wa ta'ala ili da vas Allah obraduje inša Allahu ta'ala da vam dadne mogućnost da obavite taj a to je znakova hajera i dobrote da osoba sanja Meku, Keabu i ta mjesta koja je Allah subhanahu odabrao na drugim. Poštovani slušalci, napomenut ćemo i to da je naš uvaženi vjerski autoritet večerašnji gost u studiju Hafiz Jusuf Barčić, jedan od učenika autoriteta svjetskog glasa uvaženog Ebu Bekra Džabira El Džazairija Šeha koji ima svakodnevno predavanja u džami Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem gradu Medini i autora poznatog islamskog dijela Minhađul Muslim, put pravog muslimana da ga Allah nagradi. U sljedećem pitanju stoji, salamu alaikum, da nam uvaženi šejh kaže postoji li hadis da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme kratio bradu u tirmizinoj zbirci hadisa i da nam kaže stav o muzici? Ne, nema hadisa kome je Alisa Tosilam kratio bradu. Praksa poslanika je i ono što je naredio hadisa Alisa Tosilam da puštamo bradu. Ful liha vokusu ševarib. Da puštamo bradu, ali skraćimo brkove. I to možda je, eventualno da citirate šesti ajet suri Lukman u pogledu lehval hadisa, odnosno muziki, kakav je, kakav je znači islamski stav, možda to bude dovoljno da muzika u islamu nema mjesto na način koji je danas proširena u krugovima mnogim, da se koristi na način kao da, kao da je muzika nešto što islam dozvoljava. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala prazan govor pjesnika zabranjuje, osim da bude u njemu slavljanje veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. A muzika koja je proprađena instrumentima nije ništa drugo do zabluda i u čijem srcu čovjek koji naginje tome, na takav način je zarobljen šeitanskim putem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka oslobodi od lutanja, vrati ga učenju Kur'ana Kerima i praksi poslanika, ali i kada će čovjek biti šeitanu vrijeme u je provodio. A prazan govori, muzika je od onih dijela koje šeitan voli i sa njima umrtvije srce. I znamo od hadisma, a.s. da će biti od umeta Muhammeda, a.s. oni koji će činiti halalom muziku kroz te instrumente i da će takvi biti pretvorani u majmune i svinje. A to je pogrdno. I naredno, I naredno pitanje u kontekstu, odnosno u ne, neposrednoj vezi sa prirodnim pitanjem, selam, da li je dozvoljeno slušati se vdalinku i šta uraditi u tom slučaju ako ste mu safir u toj kući, otići u drugu prostoriju ili čovjek kada vidi zlo treba da na najljepši način upotrebi metodu kojom će ga spriječiti i znači načina znači da ne bude on sa u nečemu što Allah subhanahu ta'ala ne voli kada je pitali bilo kakva pjesma u kome ćemo naći instrumenti koji se vdalinka kao narodna pjesma bosanskog čovjeka nema okvira nekada islamskog i proizvode iako nekad naginje u tematici nečemu što se to je vezano za islam ali u osnovi se često bude izvađeno kao što je običaj džahili džahila koji upravo pjesmu izvode instrumentima kojima žele da istaknu istinu, ali na takav način nije ispravno da prihvatamo ono što nije u skladu. Naredno pitanje glasi selam s obzirom da ima ljudi koji na Bajram kolju kurban za svoje umrle. Da li je to dozvoljeno i ako e, namjerno, ako... Mm, ako valjda namjeravaju za umrli, da li moramo klati drugi kurban za sebe? prema nijetu. Ako je namijenjeno valjda za umrli, da li moramo? Ako je kurban, znači prema umrlom, možemo da kurban kao vidi sedake za koljemo. Ili ako je ostavljena oporuka nakon smrti godine dvije, da. Znači u takvom momentu nije zabranjeno, da nije kao da umrli kolje. Ali za umrlog, znači njegovu dušu možemo kurban sedake. Ovdje mnogi ne poznaju način vrsta kurbana. Kurban imamo koji je na kurban al adha kada kolje za sebe za svoju porodicu što je prila praksa Muhammeda a.s. i što je naređena umetu Muhammeda a.s. koju mogućnosti da kolje na kurban to je nakon bajramskog namaza ili kada smo u Mekke el hedije ili kurban sadake znači ili kod akike kod rađanja djeteta kada prinosimo žrtvo za kao zahvala Allah subhanahu ta'ala na porodu ali znači kurban koji se često nekada ovdje ima praksa da prije bajramskog namaza se kolje kao na dušu umrlog i takav kurban daje kao sadaku To je kurban sadake, može se u bilo kom vremenu učiniti, znači nije vezan za Bajram. Ne, ne treba ga dovoditi znači u ne. relaciju sa Bajramom. Ukoliko sati u noći je najvrijedniji noćni namaz Salam alaikum. U zadnja trećina noći eh, je najodabranija za na filu noćnog namaza, iako nema zabranu da bude klanja u prvom dijelu noći, ali je veća vrijednost ako je u zadnjoj trećini noći. Kao i vitr namaz. Esalamu alaikum. Žena na pijaci radi pa izostavljeni namaze klanja kada jaciju klanja. Znači ona dođe e, sa, sa, sa pijaci, klanja prvo jaciju i onda naklanja prijedodne namaze. Da li je tu terti bitan, odnosno da pojasnite ovo? Allah subhanahu ta'ala otvori srce da u poslovi ne budu prepraka u pokornosti, da nađe iznađe načina u da vreme namaza odvoji vakat u kome će obaviti namaz i da je trgovina ne odvoji od onoga što je, da stvori uslove na radnom mjestu gdje je može klanjati namaz da neko priparzi na robu i ono što je kod nje, na koga ko je od hajra i na takav način u vrijeme namasko inna salate kanat ala mu'minin na znači, kitabem mavkuta da je namaz u određeno vrijeme znači nemamo mogućnost osim da smo putnici da spajamo namaz hoćemo li praktično odgovoriti da na pijac tamo gdje se nalazi komad kartona da se uzme srđa, da se odredi da kibla i prema kibli kod stola klanja, nabraćajući pažnje na drugog. Čezakom Allah, her, najvjerojatnije da ćemo ovim pitanjem i završiti poštovani slušalci večerašnji ekskluzivni sponsor emisije Soba na Paltalku Islam put do dženeta. Na vaše pitanje odgovara uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Baričić. I još jedno pitanje Hafizu, šta je učinje Kur'ana u snu i činjenje zikra? Hvala vam. Ona te od, od hajera, ako robu, znači sanje da uči Allahov govor, da vid posticanja na, na, na hajr, i da osoba treba da, bude to kao vid podstraka na hajr, na ono što Allah voli, da tako djelo kasnije pretvori u javi. A to je dobro nagovijest da je rob od khaira koji uči Koranoću. Džezakum Allah hajren ve ahsen ilaikum, poštovani slušalci, bilo je to druženje sa uvaženim vjerskim autoritetom Hafizom Jusufom Barčićem, čovjekom koji je uradio završnu korekturu na e, Mushaf e, preveden na bosanski jezik koji je odobrila kralju Saudijske Arabije da se štampa u tiražu od pola miliona i svojim potpisom dao e, odobrenje znači da se, da se učini to hajr ili djelo da ga Allah Đelšanu nagradi poživi i podari mu svaki hajr i svako dobro i u perspektivi da bude gost putem talasa ovog radija i u budućnosti a za one svi koji su u stanju i situaciji možemo da kažemo jednu servisnu informaciju da je uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Barčić sutra uveći gost na Sarajevskoj televiziji MTV Igman u emisiji Vjera i život koja je na programu od 20 sati pa je to prilika i da ga i vidite i eventualno pitate i kroz tu emisiju. To je bilo sve što smo pripremili u večerašnjem izdanju u serijalu Ispravno vjerovanje. Molim uzvišenog Allaha te bareke vetala još jednom da nagradi najboljom nagradom našeg večerašnjeg gosta koji se odazvao u večerašnju emisiju da mu podari svaki hajr i svako dobro i zahvaljujemo se na učešću u emisiji.